Solo yo sabe lo que tiene para mí y agradezco cada cosa que viví. Nunca perdí, siempre aprendí y agradecí. Y ahora llegó mi hora, ahora tenemos ropa y afuera la motora. Y una soga que a mi cuello decora, la llanta que quería de pibito tengo toda. Y ahora llegó mi hora, ahora tenemos ropa y afuera la motora. Y una soga que a mi cuello decora. Los envidiosos se morían por verme caer. Me vieron cayendo al barrio No un Mercedes De donde vengo y la humildad no la pienso perder. Y a los que no se dieron vuelta quiero agradecer. Por fin siento que la suerte está de mi lado. Valió la pena tanto y tanto haber luchado. Días en el estudio encerrado, enfocado. Pero ahora coronamos y celebramos. Siempre perfil bajo, la vida da mucha vuelta. Y yo no me mareo, está clarita la cuenta. No traigan embrollo porque estamos en la nuestra. Y vernos bien parece que molesta. Y solo yo sabe lo que tiene pa' mí. Y agradezco cada cosa que viví. Nunca perdí, siempre aprendí y agradecí. Pa' y afuera la motora. Una soga que mi cuello decora. Y la llanta que quería de guachín la tengo a toa. Los sueños se cumplen, solo hay que trabajarlo. Las frustraciones llegan, pero hay que pasarlo. Para hacernos más fuerte y para aprender algo. Y cuando llegue el éxito así va a lograrlo. En el brazo un reloj, pero no miramos el tiempo. Acelerado como si fuera único el momento. Por el faltado en la cara me faltado. Arriba de un misil que mandó la faltado. Agradecido a Dios que me ha levantado. Y a esos gatos que boquearon los tengo callado. Vuelo por encima al barrio como un alcohol. Agradezco a la vida que me dio te este doy. La yo me puse de pie, rezando y manteniendo la fe. Yo quería llenar conciertos, desde cuando no había nada. Soñaba con los ojos abiertos y sin la cabeza en la almohada. Fue todo trabajo, esto no fue suerte. Mantuve la calma, pero me puse más fuerte. Yo le di para adelante, cueste lo que cueste, aunque moleste siempre. Mamá no hubo de que iba a llegar y siempre confío en que yo pueda. Ahora que toco queda disfrutar y vivir la vida de otra manera. Y ahora llegó mi hora y ahora tenemos ropa y afuera la motora. Y una soda que a mi cuello decora, la zapa que quería de guachín la tengo toda. Y ahora llegó mi hora y ahora tenemos ropa y afuera la motora. Y una mi cuello de coral, la zapa que quería de guachín la tengo toda. Hey, el RJ, pa. Diamante Y son todo ritmo, eh. Tu papá de tu papá. Haciendo música. Para que se motive lo de barrio, papá. Ey, esto del barrio para el barrio. Y Lolo OG, Lolo OG. Ahora tenemos todo lo que no teníamos antes.